MC Tota, DJ Godinho na produção e Vra 77 na direção. E vem no hotel. Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Terel Tel? Quantos aninhos você tem? Tereu, teu, teu. Quantos aninhos você tem? Tereu, teu, teu. Deitada de lado no quarto do hotel. Tereu, teu, teu. Tereu, teu, teu. Ela quica, levanta no tal do tereu. Tereu, teu, teu. Tereu, teu, teu. Quanto calopsita, que lindo esse chechel. O baile funk só quer tereu. Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica no tal do tereu. Tereu, teu, teu. Tereu, teu, teu. E o tota tá por baixo fazendo seu papel teu, tereu teu teu, tereu teu teu. Quantos aninhos você tem? Tereu teu teu, deitada de lado no quarto do hotel. Teu, teu, tereu teu teu. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Tela quica no, tela quica. cano.

Quantos aninhos você tem? Tereu, teu, teu. Quantos aninhos você tem? Tereu, teu, teu. Deitada de lado no quarto do hotel. Tereu, teu, teu. Tereu, teu, teu. Ela quica, levanta no tal do tereu. Tereu, teu, teu tererel, tel, tel Curto calopsita, que lindo esse chechel O baile funk só quer terel, Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Ela senta, ela quica no tal do terel, terel tel, tel, terel tel, tel E o to tá por baixo fazendo seu papel Terel tel, tel, terel tel, tel Quantos aninhos você tem? Terel tel, tel Deitada de lado no quarto do hotel Tel, hotel. Terel, tel, tel. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no. Ela quica. Ela quica no tal, tá no tal do terel. Terel, tel, tel. Terel, tel, tel. E o Tó tá por baixo fazendo seu papel. Terel, tel, tel. Tel, tel. Terel, tel, teu terel, tel, teu terel, tel, tel, tel. Terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, tel. Terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, tel. Terel, tel, tel, terel, teu, teu Terel, teu, tel. Tel.